Zdravím, vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 123, které věnujeme dnes již legendárnímu americkému festivalu v bahně a dešti, nejen, který se jmenoval Woodstock. U mikrofonu Michal Kyselka. tell me please who won the war? 18. ledna před 650 lety se konal čtyřdenní festival hudby Svátek lásky a míru, festival ve Woodstocku. Povíme si, jak vznikl a také o některých nepříliš známých jevech, jež jej provázeli a stali se tak eh, součástí nejen jednoho z hlavních mezníků americké hudby, ale také určitým zeitgeistem, duchem doby. Společným jmenovatelem celého klání byl tehdy odpor k válce ve Vietnamu a to se ještě ani zdaleka netušilo, že zpráva o napadení amerických lodí v Tonkingském zálivu třemi torpédovými čluny severovětnamského námořnictva byla fake news, což bylo odhaleno až s odtajněním interních studií v roce 2005. V období Woodstocku do písní prosakoval též strach z možnosti třetí světové války, fatální pohromy, která by planetu proměnila v postapokalyptickou spoušť. Přesně o tom ostatně v první písničce zpívali Crosby Stills, Nash and Young. O několik málo hodin před nimi to na samém počátku posledního večera pro změnu takhle rozpálili britští Ten Years After s frontmanem Elvinem Lee v čele e, s paradoxně nebo vlastně spíš příhodně zakomponovanými melodiemi rokových, tedy přesněji rock'n'rollových hvězd amerických, jakými byli Jerry Lee Lewis, či Elvis Presley. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. shit my baby right. my baby, shit my baby right. Baby, baby, I feel so good tonight. Oh, oh, shit my baby. I go home, darling. Shit my baby. Oh, baby, hunt you, she my wife. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Please don't go. Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna stick it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. Want more money? Too far to show. Need to get rid and that. Go, cat, go, don't. Step on my blue suede shoe. Back to the family Off my blue suede shoe. Back that up, down to Friday. When she brought my bed that night, I got a woman mean as she be. Top down my fancy, double more being to me. Yeah, coming on, baby. Whole lot of sugar going on. Coming on. Festival ve Woodstocku vznikl tak, že si dva podnikatelé, Joel Rosenman a John P. Roberts, kteří právě zdědili slušné jmění, vytvořili nejdřív v Manhattanu nahrávací studio, které jim zpočátku moc nevydělávalo. Dali si proto do novin inzerát, na jehož základě se spojili s kreativním týmem okolo vizionářů Michaela Lenga a Artyho Kornfelda, kteří se předtím produkčně podíleli na několika festivalech na Floridě. Ve hře teď bylo očividně sousto mnohem větší. Jednalo se o několika denním hudebním maratonu, kam by se dokonce pozvali i kapely z Anglie, jež by reprezentovali takzvanou britskou rokovou invazi ve velkolepém duchu podobně jak to praktikoval Bill Graham na svých věhlasných koncertech ve Fillmore East a Fillmore West s kapelami americkými, kde hráli všichni od Franka Zapy až po Grateful Dead. Původně vybraná lokalita u města Walkill však mladým nadšencům nakonec nebyla přána neboť místní se vzbouřili, že takové pozdvižení v sousedství nechtějí a starosta jim odklepl petici o příslušném zákonu, jinými slovy, že povolí akci s maximem návštěvníků v počtu pěti tisíc, což byla pouhá desetina plánované návštěvnosti, tedy 50 tisíc, a to zase byla pouhá desetina skutečné návštěvnosti, tedy půl milionu. Naštěstí se objevil obchodník s kravským mlékem Max Jasgur s nabídkou jednoho z odlehlých polí, na jehož dolním úpatí se pak postavilo pódium. Dlužno říci, že Michael Lang si ještě předtím, než došlo k dohodě, tento malebný svah mírně se svažující k rybníku vyhlédl a tajně si přál, aby to vyšlo. A to se nakonec i přes bojkot sousedů, že nebudou od Maxe kupovat mléko, skutečně stalo. V té době již byly kapely dávno nasmluvané. Čas kvapil neúprosně. Do začátku zbývaly pouhé tři dny a vzniklo dilema. Buď to se postaví bytelný plot, anebo moderní pódium. Zvítězila možnost druhá a vzniklo masivní otočné jeviště z překliškových palet, které však později stejně skolabovalo pod tíhou zesilovačů a tak se muselo klasicky bourat, přestavovat, bourat, přestavovat. Ani světelné rampy nebyl čas pověsit. Eh, noční představení tak byla osvětlena pouze bodovými reflektory, umístěnými na vrcholcích 20-metrových lešení a rampy se světly zůstaly nakonec ležet pod pódiem. To největší drama však mělo teprve přijít. Look out, babe, I'm coming to get you one more time. I'm going home. I'm going home. thank you for 10 years after. Ani samotné bukování, tedy uzavírání smluv se soubory, nebylo jednoduché. To se prolomilo až teprve v Dubnu, necelý půl rok před festivalem, kdy účast přislíbili Creedence Clearwater Revival, tedy kapela, se kterou možnost zahrát si na stejném pódiu rozhodně nebral nikdo jako urážku. Jetroutal odmítli hrát na Woodstocku poté, co se jejich zpěvák Ian Anderson vyslovil, že nemá rád hippies a už vůbec ne ženy pod vlivem a bez oděvu. Manažer Led Zeppelin Peter Grant odmítl nabídku zahrát, pokud by jeho hoši nebyli jednoznačnými headlinery. U Beatles bylo důvodů víc problémy s vízy u Lenona a zároveň jeho tlak, aby s nimi Joko Ono vystoupila na společném pódiu, nicméně hlavní příčinou byl zřejmě fakt, že po posledním koncertě na střeše studia Abbey Road kvartet již neměl chuť veřejně vystupovat. Rolling Stones se nemohli zúčastnit, jelikož Jagger v té době pracoval na stvárnění role australského rebela ve filmu Ned Kelly a Keith Richards se svou dívkou Anitou Pellenberg čekali každým dnem narození syna Marlona. The Doors, podle slov kytaristy Robbieho Kriegera, zkrátka propásli šanci, když se domnívali, že půjde o druhořadou rádoby opakovačku Monterey Pop Festivalu. A Bob Dylan? Přestože bydlel nedaleko, byl v té době stále ještě v rekonvalescenci, po nehodě při jízdě na motocyklu. Nicméně jeho píseň I Shall Be Released, ve které spásu duše připodobňuje k propuštění z vězení, ta na festivalu zazněla. A její téměř gosplové interpretace se nemohl zhostit nikdo jiný než 25-letý britký břit, eh, pardon, britký brit Joe Cocker. Mm-hmm. that he was frail. Oh, Lord. smluv. Woodstock se už nikdy nebude opakovat. Ten zablácený a nádherný Woodstock byl totiž součástí let 60. Té bláznivé, nezapomenutelné, růžovými brýlemi posuzované, tragické, šílené doby, kdy si mladíci nechávali narůst vousy a dívky chodily ověšené korálky. Ta doba je pryč a už se nikdy nevrátí. Tak vzpomíná ve své knize Můj hlas je dar Joanne Baez, která si na festivalu a propo v šestém měsíci těhotenství zaspívala spolu s Jeffrem Shortleffem z organizace Draft Resistance odporu proti odvodům do války štiplavou píseň věnovanou tehdejšímu guvernérovi Kalifornie. Hello to all friends of the draft resistance revolution in America. <laughs> Good evening. I hope it stops raining. One thing about the draft resistance that's different from other movements and revolutions in this country and that we have no enemies. And the, it's one of the beautiful things about it. And to show that our hearts are in the right place, we'd sing a song for the governor of California, Ronald Reagan He's a drugstore truck driving man, and he's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's been like a father to me. He's like the only DJ you can hear after three, and I'm an all-night singer in a country band. If he don't like me, he don't understand. He's a drugstore truck driving man. He's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's got him a house on sure don't think much like the records he plays. He's a drugstore truck driving man. He's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He don't like resistance, I know. And he said it last night on a big TV show got him a medal that he won in the war. Weighs 500 pounds and it sleeps by the door. He's a drugstore truck driving man. He's ahead of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. We'll be lucky to get out of town. Ano, deště si ve Woodstocku užili do sitosti. A tím to zdaleka nekončilo. Například na velkých outdoorových akcích tohoto typu bývá k dispozici jedna tojtojka na každého 45. návštěvníka. Zde musela vystačit jedna pro 800 lidí rovněž školovalo hnědé LSD, kvůli němuž zdravotníci museli řešit 797 případů tzv. špatných tripů, dále 23 epileptických záchvatů, 57 úpalů, 176 astmatických záchvatů a přes 1500 poranění nohou pouze, pochopitelně v úvozovkách, dvě úmrtí, jedno z předávkování a jedno nešťastné přejetí traktorem spícího ve spacáku v poli. Vše ostatní se naštěstí, možná zázrakem, možná díky pozitivní atmosféře a muzice z pódia, udrželo v limitech bezpečnosti. Svůj podíl na tom mohl mít i pozdrav s poselstvím míru od vnuka Mahatmy Gandhiho, tlumočený Swamim Sachidanandou, a k rozjímavé náladě vyzvala určitě i večerní rága Raviho Šankara. the great Ravi Shankar, gentleman who played through the rain, who just kept playing. A jak to bylo s honoráři? Inu, Jelikož valící se omladina již v samém začátku pobořila slabý plot a prorazila dovnitř bez placení, tak kapely nebylo jaksi z čeho zaplatit. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že kdo nebyl vybrán do později velmi úspěšného dokumentu a tím pádem nedostal ani tantiemy, tak utřel nos a odměnou mu byla pouze možnost jednou vyprávět vnukům, jaké to bylo stát tehdy před půlmilionovým obecenstvem na pódiu legendárního festivalu. Ale alespoň pro zajímavost k samotným číslům. Ta si ostatně vynásobte sedmi vzhledem k tehdejšímu a dnešnímu kurzu dolaru a stále to bude jen pakatel v porovnání s tím, co žádají velké kapely za koncert dnes. Tak tedy. Blood, Sweat Tears, 15 tisíc, Joan Baez 10 tisíc, Creedence Clearwater Revival 10 tisíc, Grateful Dead 2500, The Who Ti jediní si vynutili hotovost na ruku předem 6250. O největší sumu 18 tisíc dolarů si řekl manažer Jimmyho Hendrixe, jenž v samém závěru snad před pouhými 20 tisícími věrnými zahrál free jazzovou verzi americké hymny, ve které slyšíme napětí z války, kde umírali kamarádi a možná i předzvěst končícího hnutí lásky a květin, za kterým definitivní tečku udělal v prosinci téhož roku festival v Altamontu. Yeah. Už mockrát jsem si říkal, že bych to chtěl celé prožít znovu. Hezky vteřinu po vteřině, nejen proto, že dneska by si toho všeho člověk zřejmě vážil mnohem víc než ve 22 letech, kdy mu to tak výjimečné nepřišlo, ale především proto, že mnozí z tehdejších festivalových hrdinů už hrají a zpívají v nějaké nadpozemské kapele. A pro nás, co žijeme na planetě Zemi, tedy není šance je znovu živě slyšet Těmito slovy Miloše Skalky, jednoho z mála a ne vůbec jediného Čecha, jenž se osobně festivalu ve Woodstocku zúčastnil, se s vámi pro dnešek od mikrofonu loučí Michal Kyselka a jak jinak než s písničkou s názvem Woodstock od Johnny Mitchell v podání Ian Matthews Southern Comfort. thank you beside you. I have come here to lose the smog, and I feel just like a cog in something.